บุ๊กทูยี่สิบอีกสิอีกสิการสนทนาหนึ่งคูเวนดูล่าเอนาคูเวนดูล่าเอนาทำตัวตามสบายครับโวลเ υ ฟต ί เตว ο ลเ υ ฟต ί เต ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับซันสตสปิติซัสซันสตสปิติซัสคุณอยากดื่มอะไรครับทิธาเทลเตนับพีเตทิธาเทลเตนับพีเตคุณชอบดนตรีไหมครับอากาปาเตติมุสิกีอากาปาเตติมุสิกี Μου αρέσει η κλασική μουσική. Μου αρέσει η κλασική μουσική. นี่คือซีดีของผมครับ Εδώ είναι τα CD μου. Εδώ είναι τα CD μου. คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ Παίζετε κάποιο όργανο. Παίζετε κάποιο όργανο. นี่คือกีตาร์ของผมครับเอโดอินเอกิทารามูเอโดอินเอกิทารามูคุณชอบร้องเพลงไหมครับซาซาเรซินาทรากูดาเตซาซาเรซินาทรากูดาเตคุณมีลูกไหมครับเอเชเตเปดยาเอเชเตเปดยาคุณมีสุนัขไหมครับ Έχετε σκύλο? Έχετε σκύλο. คุณมีแมวไหมครับ Έχετε γάτα? Έχετε γάτα. นี่คือหนังสือของผม Εδώ είναι τα βιβλία μου. Εδώ είναι τα βιβλία μου. ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ Τώρα διαβάζω αυτό το βιβλίο. Τώρα διαβάζω αυτό το βιβλίο. คุณชอบอ่านอะไรครับ Τι σας αρέσει να διαβάζετε? Τι σας αρέσει να διαβάζετε? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับ Σας αρέσει να πηγαίνετε σε συναυλίες? Σας αρέσει να πηγαίνετε σε συναυλίες? คุณชอบไปดูละครไหมครับสัสาเอซีนาพิเกนเตสโตเทียตรสัสาเอซีนาพิเกนเตสโตเทียตรคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับสัสอาเอซีน่าพิเกนเตสตินโอเปร่าสัสอาร์เอซีนาพิเกนเตสตินโอเปร่าการุณาไปที่